Thank <laughs> you. sí. abdulla qodiriy o'tgan kunlar asosiy rollarda elyor nosirov zuhra ashurova afzal rafiqov yoqub ahmedov obid yunusov yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida vakolat olish ham juda qiyin bo'ldi domlaning siz kim kumush bibi mirsakarim qizi nafsingizni toshkandlik musulmon otabek yusufbek hoji o'g'liga bag'ishlamoqning siz kim kumush bibi mirzakarim qizi nafsingizni topshirdingizmi degan so'rog'i olti yetti qaytarilgandan keyin shunda ham yangalar qistog'i ostida arang uning rizolig'i olindi kechki soat 5 larda qutidorning havlisi to'rt ko'z bilan kuyov kelishini kutadir kuyov uchun palovlar quyuq suyuq oshlar necha turli ne'matlar hozirlanib bular ham kuyovning intizorida turadirlar nihoyat soat besh yarimlarda kuyov keldi 20-30 chog'liq yosh yigitlar rahmatning o'rtoqlari ular orasida otabek kuyov ko'rindi boshida simobi shoh salla ustidan qora movut sirilgan sovsar po'stin ichida o'zining shamayda tiktirgani osmon rang mavut kamzul mavut shim oyog'ida qalapoy afsali belida kumush bibining usta qo'li bilan tikilgan shoh qiyiq yuzlar qizil og'iz irpaygan ko'zlar o'ynab alla kimni qidiradir oshlarini yeb bo'lsalar ham jo'rtdagi kuyov ko'rish uchun o'ltirgan mahalla kishilari bir birlarini turtishib tuzuk tuzuk kuyovlikka arzigundek chaki chakkiga tushmabdi olmayu anor deyishdilar tomda kuyov kutib o'ltirgan xotinlar ichidan oftob oyimning egachisi oshiqib singlisi yonig'a tushdi da oftob darrov isiriq hozirla kuyovingni yomon ko'zdan o'zi asrasin dedi qutidor eshik ostida qo'l qovushtirib mehmonlarni kutib oladir yer ostidan kuyoviga ko'z qirini tashlab kishiga sezdirmay o'zicha kulimsirab qo'yadir mehmonxona ayvonida oq soqollik ko'rkam siymo va og'ir tabiatlik domla bilan ziyo shohchi hasanali qiz vakili va tag'in bir necha kishilar o'ltiradirlar yigitlar kuyovni domlalar qarshisiga keltirib to'xtatgandan keyin otabek vakili bo'lgan ziyo shohchi bilan kumush qiz vakili muhammad rahim oralarida mahr masalasi ochiladir ko'p tortishgandan so'ng quyidagi mablag'lar mahr qilib belgilanadilar 300 oltin pul bundan keyin olib berish va'dasi bilan marg'ilondan o'rdadek bir havli sog'ish uchun sigir asbobi ro'zgor bunga otabek ham o'z rizoligini bildiradi domla xutba boshlaydi forsicha o'qilgan ham salovat va boshqalardan so'ng xutba eng nozik bir o'ringa kelib to'xtaydir siz kim otabek yusufbek hoji o'g'li kumush bibi mirzakarim qizini o'zingizga shar'iy xotinlikka qabul qilasizmi fors tilida so'ralgan bu savol otabekning kulgusini qislatib ko'nglidan kechiradi qabul qilasizmi ya u birinchi so'roqdayoq uchib qo'nib qabul qilamiz deb javob bermoqchi bo'lsa ham biroq xalqning o'lib turgan ekan deb qiladirg'an tanasidan cho'chib javob bermaydir yana bir qayta yuqoridagi siz kim falonchi jumlasi domla tarafidan takrorlanadir kuyovlarga uchinchi so'roqda javob berish odat hukmida bo'lsa ham otabek bu takallufga chidalmaydir go'yo uchinchi so'roq o'rniga endi olmas ekansiz kumush bibini deb majlis buzladirg'andek seziladirda hamma tovushini qo'yib barchaga eshittirib qabul qildik deb yuboradi domla alhamdulillah alhamdulillah bilan nikohni tugatib majlis tomonidan kelin bilan kuyovning haqlariga duo boshlanadir hamma duoga qo'l ko'tarib hatto tomdagi tomoshachi xotinlargacha ominga ko'maklashadilar va shundan keyin nikoh majlisi yopiladi yigitlar kuyovni mehmonxonaga olib kiradilar ziyofat boshlanadi otabekda bir daqiqaga bo'lsin to'zim bo'lmagan bir vaqtda bir necha soatlarga qarab to'zilgan bu tomoq majlisi bilan albatta ul yaxshi chiqisha olmaydir xuftonga yaqin banaji bir ishtaho bilan bo'shatilgan lagan tovoqlar olinib dasturxonlar yig'ildi bizningcha bir yarim soat otabekcha allaqancha yil hisoblangan bir fursat o'tib nihoyat yangalar kuyov suratlari ikki yoshga muhabbatlik umr so'rab fotiha o'qilgandan so'ng otabek ichkariga uzatildi hasanali mehmonxona ayvonida bekni kutib turar edi endi kuyovlik muborak bo'lsin begim qutlug' bo'lsin hasanali boshdan oyoq bekni kuzatdi otaliq muhabbati bilan bekning orqasini siladi va yoshlik ko'zlari bilan duo qilib unga ruxsat berdi otabek yangalar kutib turgan tarafga yurdi u hozir qiziq holatda edi bu nima gap tushimi o'ngimi nima gaplar o'tib nimalar bo'lmoqda bo'lib turgan ish haqiqatmi biz ichkariga kiramiz hovlining ikki tomoni to kumush bibining uyigacha qator kuyov kutgan xotinlar bola chaqalar bilan to'lgan ba'zi kutguvchi xotinlarning qo'lida yonib turgan sham kuyov tushadirg'an uy to'y mollari bilan juda ham bejalgan yuqorida yozilib o'tilgan qutidor uyning aksar jihozlari shu uyga kumush qiz uyga ko'chirilgan bir bulargina emas xotin qizlar qo'li bilan chatib ishlangan turlik ziynat chodirlari bilan ham bechalgan shipda katta qandilda o'ttizlab shamlar yonib uyni sirlik bir holatga qo'yadirlar burchakda qizlar majlisida ko'rilgan oq kiyimlar bilan kumush bebi turadir uning husni bejalgan uyning oqlari ko'klari sariqlari va qizillari bilan tovlanib hayoliy bir siymoda ko'z yoshlarini oqizib yangasining so'ziga quloq osmaydir tashqaridan eshitilgan kuyov kuyov so'zi bilan tag'in ham uning ko'z yoshsi ko'payib tusi ham o'zgardi yangasi kumushni shu holda qoldirib o'zi yugurganicha eshikka chiqdi kuyov kelar edi ikki tomonni sirib olgan xotin qizlar o'rtasidan otabek kelar edi uning ketidan oftob oyimning egachisi isiriq tutatar edi xotinlar qo'llarida sham bilan unga qarar va uzatib qolur edilar kuyov uyning yonig'a yetdi uning yuzi uyatdan juda qizarg'an qochqali joy topolmas edi shu kezda uyning eshigi ochildi da yangi tomonidan qarshilandi kiringiz bek otabekning yurak urishi ehtimol yangasiga ham eshitilar edi otabek uyga kirgandan keyin yangasi tashqari chiqib eshikni o'zi ko'rarlik qiya qilib yopdi uyning to'rida yonini otabekka berib Roymalining uchini tugibmi yirtibmi kumush bibi turadir va kim keldi deb yonig'a qaramaydir Roymal tugish bilan mashg'ul latif qo'llarni chet qo'l kelib siqdi jonim ushlamangiz nega qochasiz nega qaramaysiz bibi shu choqqacha qaramag'an va qarashni ham tilamagan edi majburiyat ostida yov qarashi bilan sekingina dushmaniga qaradi shu qarashda bir muncha vaqt qotib qoldi shundan keyin bir necha qadam bosib otabekning pinjiga yaqin keldi va esankiragan hayajonlangan bir tovush bilan so'radi ikkilab o'z o'zidan bir birsig'a qovushdi kichkina nozik qo'llar yelka ustiga kuchli qo'llar qo'ltiq ostiga yopishdilar kumushbibi otabekning yuziga uzoq tikilib turdi kutilmagan bir baxt siz bo'lganligingizni ilgaridan bilganimda boshqacha qarshilar edim boshqa deb o'yladingizmi o'ylash qayerda siz bo'lursiz deb ko'nglimga ham kelmagan edi dasturxon yonida kumush bibining latif bilagiga otabek oltin uzuk solar ekan ul yerga qaragan holda edi men men sizga hech narsa ham hozirlamagan edim hozirlamaganingiz uchun o'kinasizmi kimmangiz sizdan bir narsani so'rasam ayamassiz ayamayman shu yerdan bir o'pish bersangiz siz ham katta esdalik hozirlagan bo'lar edingiz otabek marg'ilon kelganning ikkinchi kuni poyafzal bozorida bo'lgan edi asr namozining vaqti o'tib borganliqdan ul shundagi do'kondorlarning birisidan tahorat olish uchun suv so'radi ko'chadagi suv ariqning tegidan soy oqar shuning uchun undan foydalanish qulay emas edi do'kondor unga suvning qulay o'rnini ko'rsatdi mana shu burchakdagi darvozadan ichkari kirsangiz ariqning yuza joyini topib tahorat olursiz dedi otabek do'kondorning ko'rsatishicha qutidorning tashqarisiga kirdi shu vaqt tasodifan nima yumush bilandir mehmonxonadan chiqib kelg'uvchi farishtaga ko'zi tushdi kumush ham ariq yoqasiga kelib to'xtagan chingilin yigitga beixtiyor qarab ixtiyoriy emas g'ayri ixtiyoriy ikkisi ham biri birisidan bir muncha vaqt ko'z ololmadilar oxirida kumush nimadandir cho'chig'anday bo'ldi yengilgina bir harakat bilan o'zini ichkari yo'lak tomonga burdi bu burilishdan uning orqa o'ngini tutib yotgan qirq kokillar to'lqinlandilar kumush ichkariga qarab chopar ekan yo'l ustidan ariq bo'yida qotib turgan yigitga yana bir qarab qo'ydi va bu qarashda unga yengilgina bir tabassum ham hadya qildi kumush ichkariga kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi lekin otabek yana bir necha daqiqa yerga mixlangandek qotib turdi oxirida ko'zini katta ochib o'tgan daqiqada uchrashgan hayoliy go'zalni istab hayollandi biroq haqiqat boshqacha edi tahorat olmoq uchun ariq bo'yiga o'ltirdi ammo ko'zi hayol yashiringan yo'lakda edi tahoratlanib bo'ldi yana ko'zini o'sha tarafdan uzolmadi artinib olgandan keyin yana oyoq ustida to'xtab qoldi yashiring'an go'zal ikkinchi qayta ko'rinmadi ehtimolki otabekni ipsiz bog'lab o'zi qaysi burchakdan bo'lsa ham asiriga tomosha qilar edi ko'p kutdi asr namozini qazo qilib kuch bilan qutidor uydan chiqdi va shu daqiqadan boshlab unda muhabbat mojarosi tug'ilgan edi kumush bibining yuqorida siz o'shami deb so'rashi shunga binoan bo'lib ammo unga masalaning anglashilmay qolishi va chin baxtni bilaks kutib olinishi qiziq edi shunday qilib ikki yoshning birinchi hamsof muhabbatlari qovushish bilan natijalandi yetti kun otabek qutidorning qiziga uylandi u bu xabarni qo'qondan qaytishda eshitgan edi o'zining qiyofatiga yarasha qo'rqinch yo'llar izlar ekan quloqlari tagida qizig'a uylandi jumlasi takrorlanib turgandek bo'lar edi uning qo'qondan qaytishi ikkala xotini uchun ham ulug' bir falokat bo'ldi chunki arzimagan bir sabab bilan ikkalasi ham yaxshig'ina tayoq yeb oldi shuning uchun ikki kundash uning oldiga kirishdan qo'rqib yana to'g'risi uning sovuq aftini ko'rishdan jirkanib hovlining chet chetida yurarlar ikki kundash bil ittifoq unga o'lim so'rarlar qo'qonda o'lsa o'ligini itlar yesa biz achinarmi edik derlar edi un o'ltirgan kuyi nima to'g'rida bo'lsa ham juda bosh og'ritib o'ylar edi shu chaqda uning tusidan yirtqichlik bir gunohsizning ustiga hujumga hozirlangan vahshiylik belgilari ko'rilar edi har holda ul yaxshilikqa emas qando ham bo'lsa bir vahshiylikka yo'llar rejalar izlar edi oxiri uning yuzida istehzolik bir iljayish ko'rildi da bir narsaga qaror qo'ygandek bir harakat yasadi va o'rnidan sakrab turib qoziqdagi kirlab ketgan sallasini qo'liga oldi va hovliga chiqdi tashqarisida besh to'konlab ish to'qib o'tirgan xalfa shogirdlarga ba'zi ta'limotlarni bergach bir ulug' darvoza orqali ko'chaga yurdi o'ralib bitmagan sallasini tuzata tuzata tor kirdi chiqdilik ko'chalar bilan shaharning kumbatar tomoniga beklar mahallasiga qarab ketdi beklar mahallasining boshlanishida janubga qaratib qurilgan ulug' bir darvozaning yonida ikki nafar miltiq va qilichlik yigit so'zlashib turar edilar bularni yonig'a bizga ma'lum kishi kelib to'xtadi va ulardan so'radi bek uydamilar so'zning beliga tepgani uchun yigitning birisi o'shshayib so'rag'uvchiga qaradi ikkinchisi qo'llari orasidagi miltig'i bilan ichkariga ishorat qilib javob berdi darvozadan ichkariga kirilgach saroy kabi bir hovli ayvonda 15 ga yaqin yaroqliq yigitlar to'nkalardan gulxan solib isinib o'tirmakda edilar ul to'rdagi ayvon orqali yuriladirg'an uyning eshigida turg'uvchi yigit og'asini yoniga bordi va qo'rboshi bilan uchrashmak orzusida bo'lganligini aytib undan kirishga ijozat so'radi yigit og'asining rahbarligi bilan ichkariga kirdi boshiga ko'k salla chulg'ag'an egniga tepaning bosmasidan chakman beliga kumush kamar bog'lab kumush qinliq qilichini tizzasiga bosgan qora tanlik bo'lsa ham ko'k norimi, taryakmi iste'molidan yuzi sarg'aygan 40-50 yoshlar chamaloq bir kishi yorluqsimon bir yozuvni o'qib o'ltirmoqda edi qo'rboshi kelguvchining salomiga e'tiborsizgina javoblangan bo'ldi xo'sh nima qilib yuribsan taqsir sizga arz bor qanday arzing bor taqsir e ijozat bersangiz o'ltirsam hm. Xo'p. O'ltir. Xo'sh. Qayerliksan? Taqsir e, shu yerlik, e, Marg'ilonlik. Oting nima? Taqsir otim Homid. Hmm. xo'sh nima kasb qilasan ustakorlik hmm, yaxshi qani arzingni gapir janobi padari aru shahonshohi musulmon qul bahodir zamon adolatlarida ham qora choponliqlar hanuz tinch yotmay yurtni qipchoq og'alariga qarshi oyoqlantirmoqchi bo'ladilar ishni yana tadbirsiz qora choponlar qo'liga olib mamlakatni buzg'unlikqa solmoqchi bo'ladilar biz bunday buzuqlar yolg'iz toshkandagi azizbek bilan uning yo'lboshchisi bo'lgan yusufbek hoji deb bilar edik biroq ularning urug'i bizning marg'ilonga ham sochilgan ekan nima nima deyapsan xo'sh u kim ekan marg'ilonda bittasi mashhur buzuqi toshkanlik yusufbekning hozirda marg'ilonda turg'uvchi o'g'li otabek ismli bir yigit ikkinchisi uning ham maslaki va qaynatasi bo'lgan mirzakarim qutidor haliya shundoq taqsir shundoq xo'sh hmm. sen bu gapni qayoqdan bilding shu kunlarda ularning bir majlisida bo'lgan edim taqsir xo'sh xo'sh xo'sh xo'sh majlisda ha majlisda ko'p gaplar o'tdi taqsir majlisning boshlig'i bo'lgan otabek qipchoqlarning zulmi va ta'dusini qipchoqlardan ishni olmoq uchun toshkentda azizbek va o'z otasi boshliq bilfe'l ish boshlaganlarini so'zlab marg'ilonning ham mundan so'ng oyoqqa qalqishi kerakligini aytdi ha majlis ahli ayniqsa mirzakarim uni so'zini kuchlab tushdi taqsir agar bu ishni oldini olinmasa hukumat va mamlakat uchun natija qo'rqinchdir taqsir majlis kimniki dedi homid tarafidan kutilmagan bir savol homid o'ziga berilgan bu savol qarshisida taraddudlanib qoldi chunki majlis o'rnini aytsa podchasi bilan jiyani rahmatning ham qo'lga tushishlari aniq va buning bilan ul o'z oyog'iga bolta qo'ygan bo'lar edi shul mulohaza yuzasidan ul tutiliqdi hmm, majlis o'rni yodimda yo'q taqsir nima yodimda yo'q taqsir esimda bo'lsa ham nozik bir joyida nozik bir joy edimi agar aytmasang o'sha muttahamlar tiqiladigan chuqurga sen ham tashlanasan taqsir kechiringiz taqsir kechirish yo'q homid uchun eng keyingi choradan boshqa iloj yo'q edi cho'ntak kavlashga tutundi va yuz mashaqqat bilan yonchig'ini chiqardi yonchiqdan o'nga yaqin oltinlarni sanoqsizcha olib qurboshiga uzatdi taqsir sizga atag'an nazarimiz edi homid kavlana boshlagandanoq qo'rboshining ustidan sovuq suv sepilgan edi ul oltinlarni yonig'a solib joylag'ach tovush ham eski holiga qaytib so'zlar ham muloyim tortdi demak demak nozik joy edi degin homidboy taqsir badbaxtlar hali shunday maslahat qildilarmi hmm? taqsir bu ishning oldini olinmasa natija yomon albatta ha albatta albatta biz o'sha buzuqlarning jazolarini berarmiz men hozir borib bekka arz qilay shu kechadan qoldirmay qo'lga olamiz muttahamlarni homidning chehrasi ochilib ketgan edi qo'rboshi o'zining imo va ishorasiga o'tganlikdan uning ko'zida o'ch olish quvonchlari va undan keyingi homidning o'ziga ma'lum bo'lgan bir baxt umidlari o'ynar edilar qo'rboshi tog'chadan davot qalam olib oldiga qo'ydi da yozuvga hozirlanib so'radi ayt xobadboy muttahamlar kimlar edi bittasi toshkentlik Yusubbek hojining o'g'li otabek ha hali Yusubbek hojining o'g'li degan bizning marg'ilonni ham qonga botirmoqchi ekanda muttahamlar xo'sh ikkinchisi shu kunlarda otabekka qizini bergan marg'ilonlik Karim. hmm. pes pesni qorong'ida topgan ekanda qo'shnisichi otabekni quli hasanali to'rtinchisi bilmadim hozir marg'ilondami yo'qmi andijonlik akram hoji ishi katta ekan ha katta xo'sh tag'in endi yo'q taqsir e otabek bilan Karim qo'lga olinsalar ilonning boshi yanchilgan hisoblanib o'zgalarining qo'lidan ish keladirgan odamlar emas taqsir bo'lmasa ish bitta Yerdagi erta bilan mojaroni eshitarsan yormozor mavzeida shahar qo'rg'oniga tiralib solingan o'rda o'rda darvozasining sahni botmonlab hisoblangan mevazor bo'lib bunda olma o'rik nok va tut yog'ochlari xilig'ina bor edilar darvozaning ikki biqinini o'rab olgan loyiga gullar naqshlar tushirilib ishlangan sakkiz gazlar yuksaklikda o'rda qo'rg'oni darvozaning ikki burchida alachami bo'zdanmi uzun choponlar kiyib boshlariga quloqchin qo'ndirgan qayish kamar ustidan qilich tiqinib miltiqlariga suyangan ikki yigit ko'rinadilar bular navbatchi o'rda qorovuli hozir qorong'i o'pdan tushganlikdan kishi kishini tanimaslik darajada edi shahar ichidan o'rda darvozasiga qarab kelmakda bo'lgan bir necha ot oyoqlarini eshitib qorovullardan bittasi tuyoq tovushimi deb ikkinchisiga savol tashlab qo'ydi ikkinchi qorovul mo'ralab mo'ralab yo'lga qaradi menga qara ana u yerda uch otliq ko'rinyaptimi ha bemahalda kelayotgan kim bo'ldi ekan bunday vaqtda qo'rboshdan boshqasi kelmasdi ehtimol o'sha bo'lsa kerak darvozani ochsinlar bek ishkardamlar. o'rdaning charoqchisi darvoza yaqinidagi mash'ala yog'ochiga o't berib butun o'rda ichi yorib ketdi qo'rboshi darvozaning o'ng tarafiga qarab yurdi bu tomonda nihoyatda ziynatlanib bino qilingan oliy imoratlar bo'lib shahar ustalarining hamma san'at va mahoratlari shu binolarda gavdalanur edi qo'rboshi birinchi eshik yonida turgan yaroqliq qorovuldan o'tib kichikrak naqshliq bir uyga kirdi ikkinchi eshikdan o'tib ulug' bir zolga chiqdi zol juda nafis ishlangan edi oltin qandildagi elliklab shamlarning nuri bilan munaqqash devorlarning oltin kumush ko'k qizil oq pushti sariq qora gullari yulduzlardek yashnab uyga bir hayoliylik berar edilar uyning ostiga to'shalgan qizil lola gullik gilam kishini go'yo bir chamanda his ettirar edi zolning to'rida kichkina haldor bir eshikcha yonida atlas ko'rpacha ustida 15 yoshlar chamaliq qizil duxobadan kiyingan ko'rkam bir o'g'lon palov yeb turar edi qo'rboshi eshikdan kirar ekan o'g'longa qarab kulimsiradi iya iya iya iya ahmadxon siz shu yerda ekansizda ha biz hamisha shu yerda qani oshqa rahmat rahmat xo'sh qushbiga ichkaridadirlar ichkaridalar men to'yib qoldim qani kelsangizchi bo'lmasa bo'lmasa tabarri qo'lingiz bilan bitta oshatsangiz qani qani qani qani qani qani yo mana ahmadxon qo'liga siqquncha osh olib qo'rboshiga tutdi qo'rboshi ixlos bilan ahmadxonning qo'lidan oshadi ul oshnig'ina emas hatto ahmadxonning qo'lini ham oshaydirg'an edi ko'p fursat o'tmadi to'rdagi kichkina eshik ochilib ichkaridan to'la yuzlik o'siq qoshliq og'ir qarag'uvchi ko'zlik siyrak soqol o'rta bo'yliq ustidan kimxob to'n kiyib beliga qilich osqan 45 yoshlar chamasida bir kishi ko'rindi ahmadxon bilan qo'rboshining o'rinlaridan turib ta'zim qilishlaridan bu zotning kim ekanligi bilinar edi bu kishi kelib atlas ko'rpacha ustiga o'ltirdi qalay xoliqbek yurtlaringiz tinchlikmi o'ltiring xudoga shukur davlatlari ko'lankasida kechagi o'g'rilar nima bo'ldi qo'lga tushirdingizmi davlatlari ko'lankasida o'g'rilardan bittasi tutildi davlatlari yori bersa qolg'ilari ham ushlanur deb o'ylayman boshqa nima xabarlar bor davlatlari yori bersa hukumatimiz uchun qo'rqinch bo'lgan buzuqlar uyasini topgandekmen qanday buzuqlar uyasi qanday buzuqlar uyasi bo'lsin taqsir dunyoda qora choponliqlardan ham kuchliroq buzuqlar bo'ladimi xo'sh ma'lumingiz ulardan azizbek bilan yusufbek toshkentda bilfe'l isyon chiqarib yotadirlar biroq biroq ular shuning o'zigagina qoniqmay marg'ilonni ham buzish fikriga tushganlar va shu maqsadda bu yerga ham odam ko'ndirganlar odami kim tanidingizmi tanidim taqsir tanidim yusufbek hojining o'g'li ha va o'zimizning marg'ilondan ham bir necha buzuqlar yusufbek hojini o'g'li ha taqsir ismi otabek qushbegining ko'zi yondi manglay etlari tirishib so'l qo'li bilan soqolini tutamlab fikrga ketdi bu xabar unga boshqacha ta'sir bergan edi toshkentning qo'qonga qarshi isyon qilgan bir zamonida isyonchilardan biri ham birinchisi bo'lib tanilgan yusufbek hojidek bir kimsaning o'z o'g'lini marg'ilonga yuborib bunda ham isyon chiqarish qasdida bo'lmog'i uningcha juda yaqin va shubhasiz edi u hozir qayerda turadir mirzakarim qutidor ismli bir kishinikida mirzakarim bilan qanday aloqasi bor emish e barakalla taqsir barakalla otabekning marg'ilondan topgan eng yaqin kishisi ham shu qutidordir bundan bir necha kun ilgari otabekka o'z qizini berib kuyovom qilibdi aytishlaricha otabekning barcha rejalari shu qutidor bilan kengashib bo'lar ekan ularning tevaragiga kimlar yig'ilgan hozircha menga ma'lum bo'lgan buzuqlar shunda qushbegi yozuvga ko'z yugurtirib ro'yxatdagi kishilarni darhor keltirishga buyurdi qo'rboshi qulluq qilib chiqqach yana bir qayta yozuvni o'qib fikriga toldi o'tapboy qushbegi hozirgina ichkari o'rdadan qaytib chiqqan edi shu orada qo'rboshi kirib unga qulluq qildi keltirdim taqsir biroq ikkisini topolmadim otabeknichi tutdim tutdim taqsir qutidorini ham olib kiringiz qushbegi tinchlandi qo'rboshi dahlizdan tashqariga ishorat berdi va qaytib qushbeyga ruxsat qullig'i ado qildi va undan izn olib o'ltirdi eshikdan ikki qurolli yigit muhofazatida otabek va qutidor ko'rinib bekka qulluq qildilar qushbegi yarog'li yigitlarni qaytishga buyurib gunohkorlarni yovvoshgina qilib o'z oldiga chaqirdi otabekda tushunmaslikdan boshqa o'zgarish sezilmasa ham qutidor juda qo'rqqan rangi o'chgan edi ikkisi tenglikda qushbeyga qarshi cho'kkaladilar otabekni ortiqcha bir diqqat bilan ko'z tegidan o'tkargach qushbegi so'radi otabek degan sizmi taqsir man toshkentlik yusufbek hojini o'g'lisiz taqsir hozir marg'ilonda turasizmi taqsir marg'ilon kelganingizga ko'p bo'ldimi 40 kunlar chamasi marg'ilonga nima yumush bilan kelgan edingiz savdogarchilik bilan taqsir o'zingiz yolg'izmi bir kishim bor edi hasanali kim bo'ladi qulimiz bo'ladi toshkentdan kelgandagi yo'ldoshim shu siz aytgan hasanali edi hasanali bu kunda qayerda marg'ilonda siz bilan birga turadimi yo'q saroyda bir muncha mollarimiz bo'lar edi saroyda mollarga qarab turadir bu kishi kimingiz otamiz ko'pdan berimi bugun 8 sakkizinchi kun ilgari o'zingiz uylangan edingizmi yo'q o'zingiz toshkentlik bo'la turib nima majburiyat ostida marg'ilondan uylandingiz bu savoldan otabek biroz o'ng'aysizlanib to'xtadi ammo bu o'ng'aysizlanishdan qushbegining oldida boshqa bir haqiqat ochilgandek bo'ldi javob beringiz taqdir taqsir marg'ilonda kimlarni taniysiz marg'ilonda uch to'rt kishidan boshqa odamni tanimayman akram hojini tanirsiz taniyman uning bilan bir necha majlislarda o'ltirishgan edim bu kunda hoji oshnangiz qayerda bilmadim taqsir xo'p otabek siz javob beringiz akram hoji bilan bo'lgan majlislaringiz kimnikida edi otabek bunday so'roqlarning bekorga emasligini payqab buning tagida qanday bo'lsa ham bir gap borlig'iga ishondi birinchi majlisimiz mundan bir oy chamasi burun ziyo aka deganning uyida ikkinchisi bu kishinikida bo'lgan edi shu majlislarda akram hoji ham bor edi ziyo akanikida bo'lgan majlisingizga kimlar ishtirok qildi men ziyo shohichi bu kishi ziyokaning o'g'li rahmat akram hoji hasanali homid ismli yana bir kishi homid ismini eshitgan qo'rboshi tasdiq qilgandek bir harakat yasab qo'ydi qushbegi qo'rboshiga yer tagidan ko'z yuborib oldi da davom qildi ikkinchi majlisingizda kimlar bo'ldi ikkinchi majlisimizda boyagi kishilargina bo'ldi faqat homid yo'q edi boya marg'ilon kelganimga necha kun bo'ldi dedingiz qirq kunlar chamasi yaxshi aytingizchi qirq kunlab marg'ilonda qolishingizning sababi nima edi ma'lumki hozir toshkent qamal holatidadir shu vaqtda toshkentga qaytish o'zi aqlsizlik bo'lar edi qora choponchi bo'lganingiz uchun qipchoq og'aynilardan qo'rqdingizmi so'zingizga tushunolmayman otabek bu gapni oddiy kishiga aytganday qilib so'zladi qutidor uning bu aytgan gapidan emas kulishidan nihoyat darajada qo'rquvga tushib o'zida issiq sovuqliq bir holat his etgan edi hokimlarga garchi to'g'ri bo'lganda ham dag'alroq so'z aytish o'limni tilash bilan teng edi o'ta boy qushbegi zamona hokimlarining tuzugi bo'lsa ham ko'p bo'lmasa ozroq ularning ta'siri bunda ham bor edi otabekning bu gapidan qizishdi qipchoq dushmani bo'lgan otangiz yusufbek hojini unutdingizmi otangizni sizga bergan vakolati qayerda qoldi qipchoq dushmani kim otam kimga qanday vakolat bergan xudo haqqi uchun ochib so'zlangiz yo'qsa yorilaman taqsir o'zingizni tag'ofulga solmangiz bek yigit otangizni kim ekanini sizni marg'ilonga nima uchun yuborganini qutidor bilan munda qanday ishlar qilmoqda bo'lganligingizni barchasini hujjatlari bilan bilamiz siz marg'ilonlik og'aynilarni qipchoqlarga qarshi oyoqlantirmoqchi bo'lasiz buni ham yaxshi bilamiz yo otabek azbaroyi bo'g'ilib ketganidan ko'kimtil tovlangan qutidor bezgaklardek titray boshlagan edi otabek o'zini kuch bilan yig'ishtirdi bunda zo'r tuhmat bor taqsir otamni qipchoq dushmani va meni marg'ilon og'aynilarni isyonga hozirlash uchun kelgan deb o'ylaysizmi o'ylamaymiz ammo yaxshi bilamiz qutidorning sizga nima uchun qizini berib kuyov qilganiga ham yaxshi tushunamiz qutidor suratdek qotib qoldi otabek bo'lsa o'zidagi hayajonni kuch hol bilan tarqatishga tirishar edi xushbegi bilan qo'rboshi bu ikki gunohkorni taqib etar ulardagi har bir harakatni o'zlaricha bir narsaga yo'yar edilar uch to'rt daqiqalik sukutdan keyin otabek tilga keldi biz bu daqiqada sizning fikringizcha go'yo bir ig'vogar go'yo bir isyonchi bo'lib tanilib turibmiz chindan ham shunday kishilarmizmi yo'qmi buni albatta sizning tekshirishlaringiz haqiqatlaringiz ko'rsatar men sizning qilichingiz ostida o'limdan qo'rqib yoki sizga xushomat uchun so'zlamay hukumat kishilarimiz orasida tushunadirg'an bir odam bo'lganingiz vajidan otamning ham o'zimning qanday fikr va maslak kishisi ekanligimizni aytib o'tmoqchi bo'laman biz na qipchoqlarga tarafdor bir kishi va na shaharlik og'aynilarga bu ikki firqa bizning nazarimizda bir birisidan mumtoz idora ishida bir biridan ortiqroq xalqlar emasdir shunga binoan turkiston xalqlarining istiqbollarini bu ikki firqaning bittasiga havola qilish va ayni qo'yni bo'riga topshirish qabilidan bo'ladir nega desangiz har ikki tomonning ish boshig'i intilgan kishilarning ko'kragiga qo'l solib ko'rsangiz birisining faqat el talamoq boylik orttirmoqqagina bo'lgan g'arazini ikkinchisining ko'rkli xotinlar yuqori turmushlar uchun bo'lgan maqsadinigina ko'rib ikki oradan elni tinchtay el ham rohat tirikchilik qilsin degan uchinchi bir oliy maqsadni charog' yoqib axtarib ham topolmassiz mana biz taqsir shu keyingi ishda ko'rilmasa ham faqat shirin xayollardagina yurgan oliy firqaga o'zimizda tarafdorlik his etamiz otamning azizbekka yaqin turishi qipchoq dushmani qora chopon tarafdori bo'lganidan emas balki boyag'i maslakka xizmat qilmoq uchundir taassufki otamning azizbekdan bo'lgan umidi bo'shga ketdi bu kun ul o'zining yaramas xayoli yo'lida qondan yuz o'girdi va bu orada qancha gunohsizning qoni to'kilishiga sabab bo'lmoqdadir manim bu so'zlarimga ishoning ishonmang ixtiyor albatta sizdadir ammo bundoq eng jo'n bo'xton bilan qoralanishimga vijdonim qarshisida so'ng daraja muazzabman taqsir qushbegi otabekning bu gaplaridan yaxshig'ina taraddudga tushgan edi ammo azizbekning otalig'i va kengashchisi bo'lgan yusufbek hojining o'g'li bo'lishi uning miyasini qotirg'an balki bu gaplar shunday ehtimollarga qarshi dastur qilib berilgan bo'lmasin degan fikrga kelgan edi otabekning yuqoridagi gaplaridan so'ng bo'lgan undagi o'zgarish ham faqat bu ishni yaxshilab tekshirish va hozirdan bir hukm bermaslikkina bo'ldi har holda sizning yaxshi niyatli kishilar bo'lmaganligingiz ko'zimiz o'ngidadir shuning uchun to haqiqat oshkor bo'lgunchalik har ikkingiz zindonda qolarsiz otabek bir so'z aytmay sukut qildi qutidor chora yo'qmi deganday qilib kuyoviga qaradi qushbegining ishorati bilan yigitlar hozir bo'lib gunohkorlar zindonga jo'natildilar ertaga uyida majlis qurilganlarni va bu majlisda ishtirok qilgan boshqalarni ham qo'lga olib huzurimga keltiringiz kundan beriga kutilmagan bir baxt egasi bo'lib olgan kumush bibi uchun bu hol kutilmagan bir baxtsizlik kutilmagan bir falokat edi endigina bekni uylantirdim suyganiga qo'shib quvontirdim deb bu uylantirishning husni va qubhini tuzuyrakkina o'ylay olmagan hasanali uchun ham bu voqea kichkina gap ozg'ina qayg'u emas edi ko'zining oqu qarosi yolg'iz qizini maqtovli kuyovga berib qizi bilan kuyovning bir daqiqa ham bir birlaridan ajrasha olmaganlarini ko'rib ko'ylagiga sig'may yurgan oftob oyim uchun kuyovigina emas hatto erining ham bu vartaga tushmog'i chiday olarlik bir hol emas edi kumush bibi o'zining kutilmagan bir baxti uchun ishonmaganday bo'lib yurar edi chindan ham mundan keyin qaytadan qovushmog'iga ishonmay qo'ydi hasanali qutuldim degan edi yana tog'dek qayg'uga tutildi oftob oyimning suyungani ichiga tushdi kumushbibi bilan oftob oyimning bu falokatga qarshi topgan tutqanlari yolg'iz ko'z yoshi to'kishgina bo'ldi bu falokatning og'irlig'i yana o'zining tog'dek kattaligi bilan hasanalning ustiga tushdi kumush bebi eri bilan otasining najotlarini kimdan kutishni bilmas edi da qora ko'zlarini jiq yoshga to'latib endi nima qilamiz degandek hasanaliga termular edi qutidor oilasida boshqa er zoti bo'lmaganliqdan oftob oyim qarindoshlaridan jonkuyar deb tanilgan kishi kumushning tog'asi ahmadbek bo'lib ul ham umrining ko'pini qo'qondami xo'janddami o'tkarar shuning uchun undan ham yori kutish uzoq gap edi mana bu jihatdan ham kumush va onasining birdan bir ishong'anlari yana hasanalining o'zi edi barcha og'irliq hasanalining ustida o'zingning tug'ilib o'sgan yeringda og'a inilaring bilish tanishlaring bo'lib har nechukda ulardan shuningdek og'ir kunlarda so'z bilan ish bilan bir yordam ola bilasan ammo bizning hasanali toshkentda emas marg'ilonda musofiratda kishilarini tanimagan bir shaharda boshda hasanali ziyoshohchi bilan uning o'g'li rahmatdan yaxshig'ina umid tutgan har holda ulardan boshqa tayanarli kishim yo'q deb o'ylagan edi baxtga qarshi bu fikrdan ham tezda qo'l yuvdi ziyo aka bilan rahmat ham qo'lga olindilar va hasanalining o'zi ham qidirila boshlandi hasanali va kumush bibilarning qayg'ulari yana bir qat oshdi qo'rqinchi ustiga qo'rqinch qo'shildi hasanali ham otabeklar bilan birlikda birinchi kun qo'shilib qamalgan bo'lar edi biroq uning saroyida bo'lishi ulardan ajralib qolishiga sabab bo'lgan edi qo'rboshi yigitlari tomonidan hasanali ham qidirilib boshlangach ulardagi balki bu kun erta bo'shatib yuborarlar degan umid ham bo'shqa chiqdi boshda hasanali o'z erki bilan hukumatga topshirilib mahbuslarga jazo kelsa birlikda tortib qutulish muyassar bo'lsa birga qutulishga o'ylab qaragan edi uning bu fikriga kumush bilan onasi qarshi tushdilar sizning ozod yurishingiz mahbuslar uchun balki foydali bo'lar dedilar hasanalning o'zi ham ularning rayini muvofiq topdi biroq uning tashvishi ikki qat oshdi har daqiqa hadukda qo'rboshi yigitlardan qochib yashirinishga har soat joy yangilashga majbur edi hasanali kunlarini tomoqsiz tunlarini uyqusiz kechira boshladi otabekning ipidan ignasigacha bo'lgan sirri menga ma'lum edi-ku. Otabeklar nega qamaldilar? Nega? Qanday gunohlari bor ekan? Bu jihat bilan o'ylaganda kutudorlarning biror ishlari balosiga qoldi yo'q. ajalingni yetishi qilgan yozig'ingdan emas bek akangning qonsirashi oradan besh kunlab o'tdi mahbuslar zindon balosidan qutula olmaganlaridek ularning qamalish sirlari ham hech kimga bilinmadi hasanali shu 5 kun ichida mahbuslarning najotlari yo'lida qora pullik ish chiqara olmaganidek bundan keyin ham bir ish qila olishiga ko'zi yetmay qoldi chunki qo'rboshi yigitlardan saqlana olishning o'zi ham unga katta vazifa darajasida edi nihoyat marg'ilonda turish fikridan qaytib toshkent jo'nash xayoliga tushdi bu kunlarda ham toshkent tinchsizligi bir tarafli bo'lmagan hanuz toshkent qo'qon sipohlari tomonidan muhosara holatda ekanligi to'g'risida xabarlar kelib turmoqda edi hasanali bu gaplardan xabarsiz emas toshkentga kirib olishning qay darajada qo'rqinch bo'lganligi ham uning ko'z o'ngida edi ish shundoq bo'lsa ham ul toshkan jo'nash uchun o'zida bir majburiyat his etar najot yo'llarini endi toshkandan izlamasa boshqa chora yo'q edi qarorni shunga berib bu fikrini kumush bilan oftob oyimg'a so'zladi ularda epaqalik bir miya hasanaliga yo'l ko'rsatadirg'an ixtiyor qolmagan topqanlari faqat yig'i edi siz bilan menim qo'llarimizdan bir ish chiqadirg'on o'xshamaydir nima bo'lsa ham men toshkent borib najotni o'sha yerdan izlamasam bo'lmas marg'ilondan topilmagan najot toshkentdan topilsinmi biz endi shunga majburmiz qizim qaynotangiz ehtimol buning biror chorasini topar biz endi shunday qolaveramizmi agar zolimlar qizim bunday bo'lmag'li xayollarga tushmang qushligi boshqalarga qaraganda insofli hokimdir xudo xohlasa men toshkentdan qaytguncha ular ham zindondan qutulurlar bu kun kechasi ul yo'l tayyorliqlarini ko'rdi minib ketish uchun qutidorning saman yo'rg'asini belgiladi ertasi ertalab marg'ilonning qo'qon darvozasidan birinchi galda chiquvchi hasanali bo'ldi abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining uchinchi qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toyir yunus badiiy rahbar shoira yusupova